وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 11 dans les dourous de Kashf al-Shubuhat, l'explication du livre Kashf al-Shubuhat par le chef Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. Et euh, الشيخ الزي إذا فالله عز وجل لا نظير له ولا كفء له ولا ولد له ولا صاحبة له ولا شريك له في شيء من العبادة أو الخلق أو الرزق أو الإحياء أو الإماتة بل هو المتصرف بكل ذلك وحده لا شريك له فبطل قول هؤلاء الذين يقولون إن المشركين لم يكفروا بدعائهم واستغاثتهم بالملائكة والصالحين وإنما كفروا لأنهم مجدوا الملائكة وقالوا الملائكة بنات الله والشيخ أجابهم بأن قولهم الملائكة بنات الله هذا كفر مستقل ولو كانوا من أهل التوحيد ما أشركوا في العبادة ولما قالوا هذا القول donc ici on continue la partie qu'on expliquait la dernière fois au sujet de ceux qui ont fait une distinction entre le fait d'attribuer à Allah un fils ou une fille parmi les exemples des, des mouchriquines qu'est-ce qu'ils ont fait comme les chrétiens qui ont attribué à Allah un fils et les mouchriquines qui attribuaient à Allah des filles, qui disaient que les anges sont les filles d'Allah, et eh ben, et on continue à expliquer ceux qui font la distinction entre ça et le fait d'invoquer autre que Allah subhanahu Parce que les mushrikines, parmi les shubuhat qu'ils ont amenés, c'est de dire que, yani, si tu dis que, euh, si tu invoques autre que Allah, ça c'est pas grave. Et les mushrikines, au temps du prophète sallam, leur kufr et leur shirk, c'était pas d'invoquer autre que Allah. Et le kufr et le shirk des chrétiens et des autres, c'est pas d'invoquer autre que Allah, mais c'est plutôt parce qu'ils disent que Allah a un fils ou une fille ou des choses de ce genre. Et donc le cheikh il explique, il a expliqué que les deux sont une forme de coffre séparée, c'est-à-dire ça c'est un coffre et un shirk, et l'autre aussi c'est le shirk. Donc ces deux shirks différents, il ne faut pas dire qu'un est shirk et l'autre ne l'est pas. Et il dit le cheikh Allah il n'y a rien qui est pareil comme lui, et il n'y a rien qui lui est égal il n'a pas de fils, il n'a pas de compagne, il n'a pas de partenaire, d'associé, euh, dans quoi que ce soit de l'adoration ou de la création ou de la subsistance qu'il donne ou du fait qu'il fait vivre et qu'il fait mourir. Allah subhanahu en réalité, c'est lui seul qui s'occupe et qui dirige toutes ces choses-là. Et lui seul. Et il n'a pas d'associé. Donc, la parole de ceux qui veulent faire une distinction et qui essaient de dire que les mouchriquines, au temps du prophète sallam, n'avaient pas euh, mécru par leur invocation ou le fait qu'ils ont cherché le, secours euh, des anges et des hommes pieux, mais qu'ils ont seulement mécru parce qu'ils ont euh, dit que les anges sont les filles d'Allah ou que Isa est le fils d'Allah et des choses de ce genre. Le chef, donc, il répond à ça en disant que ça c'est un couple séparé. et l'autre, le fait d'invoquer autre qu'Allah, ça aussi c'est un kufr et un shirk séparé. Et si ces gens-là étaient vraiment des gens du tawhid, ils n'auraient pas associé avec Allah dans l'adoration euh, et ils n'auraient pas dit cette parole-là. Le chef ensuite <coughs> il dit والمقصود أن دعاءهم واستغاثتهم بالملائكة والأنبياء والصالحين هذا كفر وشرك مستقل ونسبتهم إلى الله الصاحبة والولد كفر أيضا فهم جمعوا بين أنواع الشرك المتعددة والأصناف المختلفة فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقالوا إنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره وهذا وهذا قول قول من كان يدعوهم الشيخ محمد محمد بن عبد الوهاب إلى التوحيد لأنه ظهر والناس في جاهلية إلا من رحم الله من خلقه والدنيا كلها والدنيا كلها ظلام لقلة المعلم ومن وجد وادعى أنه من أهل العلم تجده من أهل الشرك ومن دعاة الوثنية من من أجل أن يبتز أموال الناس ويضل ويضللهم ويضللهم ويلبس عليهم دينهم فنشأوا على أن دعاء الأولياء وزيارة القبور والاستغاثة بأهلها وعبادة الأصنام في الجبال وغيرها والمنحوت من الأخشاب والأشجار آه، والأحجار التي ابتلوا بها وفتنوا بها لا حرج فيه بل ذلك عبادة ترضي الله وهو شرك أكبر حرمه الله عز وجل بنفس القرآن وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم بنص السنة وقاتل صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكافرين وهم يقرون بأن الله خالقهم ورازقهم ويحييهم ويميتهم ولكن ولكنه قاتلهم لأنهم لم يقروا بأن الله هو الذي يستحق أن يفرد أن يفرد بالعبادة وحده دون سواه سواء كانت نداء أو استغاثة أو رهبة أو رغبة أو ذبحا أو نذرا كل ذلك لا يجوز إلا لله وحده دون سواه Le chef il dit que qu'est-ce qu'il veut expliquer ici c'est que euh, le fait qu'ils invoquent et qu'ils cherchent le secours des anges et des prophètes et des hommes pieux, ça c'est un kufr et un shirk indépendant du fait d'associer un fils ou une fille à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'associer un fils ou une compagne ou un fils à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un coffre aussi. Donc, les mouchriquins, en réalité, qu'est-ce qu'ils font Ils réunissent diverses formes de shirk ensemble. Hein? c'est pas seulement, parfois les mouchriquins, ils, euh, ils, font une forme de shirk seulement, c'est-à-dire ils invoquent autre que Allah, mais parfois non seulement ils invoquent autre que Allah, mais en même temps ils rajoutent d'autres formes de shirk à cette forme de, à, ces formes de shirk là. Par exemple, euh, ils invoquent autre que Allah, puis ils disent qu'Allah a un fils en même temps. Hein. Donc ça c'est deux formes de shirk ensemble, mais il y en a qui font juste un ou l'autre, mais un seul de ces, une seule de ces formes là suffit pour dire que quelqu'un est en dehors de l'islam et qu'il a quitté la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Après, le cheikh il dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, a combattu les mouchriquins. Hein? Pourquoi Parce qu'ils adoraient autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et le chef' il dit, et les mouchriquins de l'époque du chef de Mohammed, euh, cheikh Mohammed Abdul Wahab il disait, nous on n'a pas dit qu'Abdul Qadir est le fils d'Allah, donc on n'est pas des mouchriquins. Tu vois Ils disent, nous on n'a pas dit Abdul Qadir est, le fils d'Allah, donc quand on dit, Ya Abdul Qadir Arifna, quand on demande le secours d'Abdul Qadir al-Jilani pour qu'il nous vienne en aide, on ne dit pas qu'il est fils d'Allah, donc c'est correct on peut, on peut invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce, dans ce cas-là et ça fait l'égarement et l'ignorance en fait parce que c'est ça le shirk d'invoquer autre que Allah ou d'offrir à autre que Allah une forme d'adoration donc le cheikh dit هذا قول من يدعوهم hein, le cheikh le cheikh Mohammed Wahab il invoquait des gens qui disaient des paroles comme ça à son époque quand, quand il les appelait au tawhid eux ils, ils lui répondaient avec ces shubuhat des, des, de ce genre. Parce qu'il est apparu alors que les gens étaient dans une ignorance, excepté une petite parmi sa création qui, à qui Allah avait fait miséricorde, mais le reste, en général, était dans une grande ignorance profonde. Et le chef il dit que la dunya était remplie de ténèbres et d'obscurité parce qu'il y avait peu de gens qui enseignaient aux autres le, vrai message de l'islam. Donc, le cheikh dit, et ceux qu'on trouvait et qui, qui, se prétendaient être comme faisant partie des gens de la science et des gens de haine, eh bien tu trouves qu'en réalité il fait partie des gens du shirk et des gens de l'idolâtrie, euh, et qu'ils profitent des gens pour essayer de leur soutirer de l'argent, hein, il les laisse faire le shirk pour en profiter de leur ignorance et leur soutirer de l'argent. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, il les égare et il leur cache les choses de la religion et il leur mélange leur religion hein, pour, les, pour les confondre. Donc, le chef il dit, ces gens-là, ils, ils ont donc grandi dans l'invocation des saints, la visite des tombes, et quand on dit la visite des tombes, on ne parle pas de la visite qui est charia, c'est-à-dire la visite qui est légale, qui est permise, c'est-à-dire quand tu vas visiter un cimetière ou un tombe pour demander à Allah de pardonner les gens qui sont enterrés dans ces tombeaux-là, et pour se rappeler de la mort, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit كنت نهيتكم عن زيارة القبور فالآن زوروها فإنها تذكركم الموت hein? Avant, je vous avais interdit de visiter les tombeaux, mais maintenant, je vous permets de le faire parce que ça vous rappelle de la mort. Donc, au début de l'islam, quand ils, gens étaient nouveaux dans la religion et qu'ils étaient très près du shirk qu'ils venaient de quitter, il leur interdisait de visiter les tombeaux. Pourquoi Pour pas que leur conception pré-islamique se mélange avec des pratiques de l'islam qui commencent à faire des, des formes de shirk dans les cimetières. Alors il leur a interdit d'aller dans les cimetières au début. Puis par la suite, une fois que le tawhid était bien ancré dans leur cœur et qu'ils avaient bien compris les principes de l'islam, il leur a permis, il leur a dit, al Là, vous pouvez les visiter parce que ça vous rappelle de la mort. Pas pour aller invoquer les gens qui sont enterrés pour, pour leur demander des biens, pour leur demander de vous sauver ou de vous guider ou de, vous donner quoi que ce soit dans la dunya ou dans l'akhirah, mais uniquement pour, leur, pour invoquer pour eux c'est-à-dire dans le sens que tu demandes à Allah de les pardonner, de leur faire miséricorde, hein, de, leur, de, les faire entrer au paradis, hein, pour eux, pas pour pas toi que tu leur demandes. Tu demandes pas à eux pour toi, tu demandes à Allah pour eux de les pardonner, des choses de ce genre. D'accord Donc, c'est ça la visite qui est selon la sunna. Mais ces gens-là, leur visite des tombes, c'est autre chose. C'est une visite des tombes qui est dans le but de demander aux, gens qui sont enterrés dans ces tombes-là de leur venir en aide ou des choses de ce genre. Ou également, ils ont grandi dans le fait de, chercher le secours des gens qui sont enterrés, comme on a dit, et l'adoration des idoles et des montagnes. Hein. dans les montagnes, ils adorent des roches, des pierres ou des arbres ou des trucs de ce genre. <coughs> ça, tu trouves ça dans les pays musulmans, où des gens vont dans des endroits de la nature où il y a des choses, parfois il y a, dans certains endroits, il y a des choses un peu particulières. Hein, ils vont trouver par exemple une, une petite grotte ou euh, un arbre qui, qui a une forme bizarre, différente des autres, ou bien euh, hein, une roche qui est sacrée, soi-disant sacrée, ils, ils attribuent à cette roche des qualités spécifiques ou des choses comme ça, et ils vont à cet endroit-là pour pouvoir performer certaines formes d'adoration. Peut-être qu'ils vont dire qu'à cet endroit-là, il y a un djinn, et qu'ils vont aller égorger, par exemple, pour le djinn, pour demander des faveurs euh, à ce djinn, ou des choses de ce genre. Et ils font des rituels, ils inventent des rituels. Hein, j'ai vu une fois dans un livre qu'il y avait une certaine grotte, et les femmes allaient là-bas, ils jetaient un petit peu d'eau euh, et puis après ils passaient dans, dans, un trou. La grotte était étroite à un certain moment donné, donc ils invoquaient le djinn pour pas qu que le djinn fasse écraser la, euh, la grotte sur elle. Euh, c'était souvent des femmes qui allaient là-bas, et là elles passaient à travers, puis c'était comme une sorte de rituel, quand tu passais à travers ça, tu étais soi-disant purifié. Hein. puis à, la sortie, tu devais donner une sadaqa à quelqu'un qui était assis là, qui s'occupaient des lieux, tout hein. toutes sortes de, trucs bizarres là. Ils, allumaient des chandelles et des trucs comme ça. Donc ça, c'est des exemples de shirk que les gens font dans ces endroits-là. Hein. ils adorent les roches et les arbres et les montagnes, des trucs comme ça. Et le euh, cheikh, il dit, donc euh, ils ont eu la fitna par ces choses-là. Et ils croient qu'il n'y a pas de problème de faire ça, que c'est pas grave. Et ils disent que c'est une adoration qu'Allah accepte et il agrée cette adoration-là. وهو شرك أكبر حرمه الله بنص القرآن c'est une forme de shirk majeur c'est-à-dire que c'est une forme de shirk majeur qui fait quitter quelqu'un l'islam et qu'Allah a interdit par les textes clairs du Coran et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit par la sunna authentique et il a combattu ces kuffars-là à son époque hein, euh, qui témoignaient que Allah était leur créateur et celui qui leur donnait leur, leur subsistance et qui les faisait vivre et qui les faisait mourir, hein, les mouchriquins au temps du prophète ils affirmaient tout ça. Ils affirmaient Allah c'était leur créateur, c'était leur razik, celui qui donne la subsistance, celui qui les fait vivre, celui qui les fait mourir. Malgré tout ça, ils associaient avec autre que Allah dans l'adoration, et à cause de ça, le prophète les a combattus. Il les a combattus Euh, pourquoi Parce qu'ils n'ont pas <coughs> euh, wa alaykum salam Allah dit ولكنه قاتل وهؤلاء وقاتل صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكافرين وهم يقرون بأن الله خالقهم ورازقهم ويحييهم ويميتهم ولكنه ولكنه قاتلهم لأنهم لم يقروا بأن الله هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة Hein? il les a combattus parce qu'ils n'ont pas voulu affirmer que c'est seulement Allah qui mérite qu'on lui offre une adoration quelconque. Lui seul, en dehors de toute autre créature. Peu importe que ce soit, cette, peu importe que cette adoration-là soit une invocation, ou un appel, ou un appel à, l'aide, ou au secours, euh, ou bien euh, une crainte, ou bien une amour, ou bien de fait de sacrifier ou d'égorger hein, un animal pour autre que Allah, hein, des choses de ce genre. Tous ces d'égorger, de sacrifier un animal ou de faire un vœu, toutes ces choses-là doivent être uniquement faites pour Allah Et il n'est pas permis de faire ces actes d'adoration-là pour quiconque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est à lui seul que on, voit, on doit vouer euh, un culte à Allah seul. Euh, ensuite, le chef il dit, Cheikh Muhammad Wahab, il donne un autre exemple de Shubha, il dit, وإن قال وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه وإلا فالواجب عليك حبهم واتباع فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين Qu'est-ce que ça signifie maintenant Le cheikh il présente une autre des choubouhats des mushrikines. Ils disent par exemple, euh, il dit, et si te disent, aussi ils disent, certes, hein, verset dans le Coran, certes les, euh, les, les d'Allah, c'est-à-dire les rapprochés d'Allah, les gens qui sont rapprochés d'Allah, qui sont, euh, qui ont la crainte d'Allah et qui sont euh, proches d'Allah ils n'auront aucune crainte et ils ne seront pas attristés. Ok Donc, ils utilisent ce verset-là pour dire, en voulant dire, regardez, Allah dans le Coran, il a mentionné que les awliya, ils ont un, un degré élevé auprès de lui et qu'ils sont, euh, ils n'auront aucune crainte et ils vont être euh, euh, ils ne seront pas attristés, donc ça veut dire que Allah leur a donné un privilège ou une position spécifique, une position spéciale. Et le chef nous répond en disant, oui, ça c'est la vérité. Toutefois, on ne doit pas les adorer. On ne doit pas leur offrir une adoration Et nous, on a juste parlé du fait qu'il ne faut pas les adorer. Il ne faut pas adorer quiconque avec Allah et les associer avec Allah dans l'adoration. Toutefois, c'est une obligation pour nous d'aimer les gens qui sont rapprochés d'Allah et qui obéissent à Allah et qui croient à Allah et qui craignent Allah. C'est une obligation pour nous de les aimer et de les suivre et de croire en et d'accepter et de reconnaître euh, les, miracles qu'ils font. Et celui qui rejette les miracles que les awliya font, il fait partie des gens d'égarement et de d'innovation et de bid'ah. Et le chef dit donc que la religion d'Allah, c'est un juste milieu entre deux extrêmes. C'est une guidance entre deux égarements et c'est une vérité entre deux mensonges ou entre deux faussetés. Donc, il y a, un extrême puis il y a l'autre. Et nous, on est au juste milieu. Hein, il y a ceux qui exagèrent au, niveau des awliya et qui les adorent en dehors d'Allah, et il y a ceux qui dénigrent les awliya et qui les rabaissent, hein, et qui leur donnent pas le respect, et nous on est entre les deux, on respecte les awliya, on leur montre, on leur donne leurs droits, en même temps on les adore pas, on les, on les élève pas à des niveaux hein, qui appartiennent uniquement à Allah Donc c'est le juste milieu entre les deux extrêmes. Et euh, le, le, chef, le chef en fait euh, il mentionne ça et il y a une clarification plus détaillée qui suit, Inch'Allah. Le chef dit والشبهة الثانية التي كان يدلي بها المشركون من مشركي هذا العصر وهذا الزمان قولهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قالوا إن هؤلاء الأولياء الذين أثنى الله عليهم ورفع قدرهم هؤلاء نحن لا نعبدهم ولا نطلب منهم قضاء الحوائج رأسا أو دفع الشرور ولكن نتوسل بهم ونتوسط ونستشفع ونستشفع بهم بهم فينادون ينادونهم في أضرحتهم و يبينون لهم الحاجات كما زعموا بكل خضوع وتذلل ويطلبون منهم أن يرفعوها إلى الله وهم ينتظرون ولا يرجعون إلى الله بالدعاء ولكن يرجعون إلى صاحب الضريح الذي بني له آه، في المسجد وزين ضريحه بالكسوة والبخور والتجميل فتنة للناس والغالب على كثير من الناس الجهل فعندما يقول لهم المر المروجون للشرك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون معناه اقتربوا منهم وإن كانوا قد ماتوا واستشفعوا بهم وتوسطوا بهم عند الله لأنكم قوم عصاة وإن دعوتهم لا وإن, دعو وإن دعوتم لا يستجاب لكم وإن طلبتم من الله إزالة الضر لا يزيله عنكم ولكن واسطتكم هؤلاء ويعني الشيخ يقول فأوقعهم حينئذ في الشرك الأكبر Le chef, il explique et il dit la deuxième shubha, c'est une des shubuhat que les mouchriquines Euh, parmi les mouchriquins de notre époque, ils jettent souvent sur les gens, ils leur lancent cette choubha en disant le verset 62 dans Surat Yunus, certes, les awliya d'Allah, ils n'auront aucune crainte et ils ne seront pas attristés. Hein? Donc le chef il dit, ceux-là, ils ont dit, cela là les que Allah a glorifié, il a élevé leur niveau, euh, nous on ne les adore pas, on fait juste leur demander euh, on, leur, les adore pas et on leur demande pas directement de, régler nos problèmes et nos besoins et de d'éloigner du mal pour nous, mais on les utilise comme des moyens, hein, on les prend comme un wasila, comme un moyen, ou bien on les prend comme des wasa'it, c'est-à-dire des intermédiaires, ou on les prend comme des shufa'a, des intercesseurs, D'accord Et donc, euh, le cheikh il dit, et qu'est-ce qu'ils font Ils les invoquent, ils vont à leur tombe, là où ils sont enterrés, et ils, ils ont construit dessus une, un monument ou bien un sanctuaire ou une mausolée ou n'importe quelle autre construction qu'ils font, qu'ils font par-dessus, hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, euh, a interdit de faire, et eux ils font ça sur leur tombe pour les honorer, soi-disant, et ils commencent à leur expliquer qu'est-ce qu'ils ont besoin. Hein, on a tel tel problème, et hein, on a besoin de l'aide, on a besoin de telle telle chose, hein, ma soeur elle est malade, ou mon père est malade, ou ma mère elle est malade, elle a tel tel problème, il faut la guérir, ou bien mon frère il veut aller étudier euh, en telle telle université, il veut être accepté, euh, on a besoin d'aide pour ça, ou bien ils vont demander par exemple ma, ma femme ne peut pas accoucher, ou bien ma, ma, fille ne peut pas avoir d'enfant, il faut l'aider pour accoucher, des trucs comme ça, et ils vont donc à la tombe pour demander ça au wali. Et eux, ils s'imaginent, hein, ils font ça avec toute une humilité puis une soumission totale pour le wali, et là, ils leur demandent de, de ramener cette demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, ils mettent leur espoir et leur attente, non pas en Allah par leur dua, mais ils attendent l'espoir, ils ont l'espoir et l'attente du wali, de la personne, ou bien du soi-disant wali, de celui qui est dans la tombe, sur lequel on a construit une mosquée, et sur lequel on a décoré sa tombe, hein. ils ont mis toutes sortes de décorations, des parures, des gravures, hein, comme le chef dit même, vous savez qu'est-ce qu'ils mettent sur la, euh, la Kaaba et, hein, non, Sur la Kaaba, elle est revêtue par un hein, une elle est revêtue par un tissu noir. Eh bien, eux, ils font avec la tombe de, du, du wali, soi-disant, ils mettent, ils la font comme la forme des fois, comme une forme, la forme d'une Kaaba, hein, et puis ils mettent par-dessus, ça tombe un drap ou un tissu pour le décorer, hein, et puis ils font brûler de l'encens et ils les décorent avec des grillages dorés et toutes sortes de trucs comme ça, hein. Donc, euh, la, la majorité des gens, hein, ils se laissent ils se laissent euh, tromper par ça. Ils voient ça, puis ils s'imaginent que c'est bien et que c'est correct. Et la plupart des gens, ils, sont ignorants malheureusement. Et lorsque ils vont voir ces les gens qui, vont pour répandre, pour faire la propagation du shirk, ils leur donnent des versets comme ça. Allah Allah la hum <coughs> Les d'Allah ils n'auront nulle crainte, ni ils seront attristés. Et donc il leur lance des versets comme ça. Et le chef il dit, eux il leur explique que ça, il dit, hein, Eux, ils leur disent, ceux qui propagent le shirk, ils disent à ces gens-là qui, qui viennent à la tombe, rapprochez-vous d'eux, même s'ils sont morts, hein, et demandez-leur l'intercession, et de, demandez euh, prenez-les comme des intermédiaires auprès d'Allah, parce que ce sont des hommes pieux, et vous, vous êtes des pécheurs, hein. et si vous faites des du'as, Allah va pas vous répondre, parce que vous n'êtes pas des bons musulmans. Donc, demandez à eux, puis eux, ils vont vous, ils vont vous enlever votre mal et votre problème. Voilà, hein, euh, il dit, quand ils font ça, quand, quand ces gens-là qui propagent le shirk, ils les invitent à faire ça, en réalité, ils les amènent à quoi Ils les amènent à tomber dans le shirk majeur, le shirk al-akbar. Et le shirk dit, لأنهم بمجرد أن, أن ينادي المكلف العاقل الولي ويدعوه لرفع ليرفع حاجته إلى الله كان بذلك مشركا شركا أكبر ونحمد الله أن, بي أن بيان هذا الجانب قد حصل من كثير من أهل العلم بوسائل النشر المتعددة كوسيلة الأشرطة ووسيلة الإذاعة ولا سيما إذاعة القرآن الكريم وما فيها من البرامج المكثفة في شرح عقيدة التوحيد والتحذير من الشرك والتنصيص على ما يفعل اليوم في معظم العالم الإسلامي من فتنة القبور وشرك القبور الذي استهانوا به وظنوا بأنه أمر سهل ليس بشرك وإنما هو توسط واستشفاع وتوسل ونحو ذلك من الأقوال الباطلة كيف كنت شايف Il dit parce que du moment que la personne qui a, qui du moment qu'une personne a atteint l'âge de puberté et qu'elle a toute sa raison, du moment qu'elle elle a appelé, elle, a invoqué le wali et qu'elle lui demande au wali de ramener son, son problème à Allah, de ramener sa demande à Allah, il devient par ce fait-là un mushrik, un idolâtre, quelqu'un qui est associé avec Allah, et c'est un shirk majeur. Vous savez, il, a fait un shirk akbar qui le fait quitter l'islam. Et le cheikh il dit, on remercie Allah subhanahu et on louange Allah subhanahu qu'il a clarifié cet aspect de la religion et qu'il a fait en sorte que beaucoup de gens ont acquis une connaissance à ce sujet-là par les moyens de transmission de connaissances qui sont diverses, comme les cassettes, euh, la radio, et en particulier il mentionne euh, la, radio de Iza'atul Qur'an al-Karim, hein, qui est un canal de radio en Arabie Saoudite qui prêche, et qui, fait la prêche et qui envoie euh, des cours et la récitation du Coran et des et toutes sortes de choses. Et dans, ce, dans cette radio-là, il y a également des programmes religieux qui expliquent le tawhid et la aqida et qui averti contre le shirk. Et il y a également la mention du fait que ce que la plupart des gens font aujourd'hui, hein, dans la plupart, dans la grande partie du monde musulman, hein, parmi les, les exemples de des gens qui sont, qui sont tombés dans le shirk avec les tombes euh, et qui ont pris ça à la légère et qui ont cru que ça c'est une chose, c'est pas grave. ils ont dit, ah, c'est pas grave, c'est pas shirk ça. Hein, c'est seulement de demander un intermédiaire ou un intercesseur et de prendre un moyen pour arriver à Allah. Et ils disent des, des exemples comme ça pour essayer de diminuer la gravité puis le danger de, de, ce, de ces formes de shirk. euh, dont, dont, le chef mentionne, euh, que le chef mentionne. Après le chef il dit, le euh, chef Mohammed Abdul Wahab, il explique, il dit, فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الناس فاعلم أن الشرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء أما في الشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان وكان الإنسان كفورا وقوله قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم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 Le chef, il dit, une fois que tu as compris ça, euh, tu vas comprendre que ce que les mouchriquines aujourd'hui appellent l'intiqad, les tawassul, hein, et des choses de ce genre, c'est le shirk, au, sujet duquel Allah a fait descendre le Coran pour avertir contre lui, hein, pour avertir de ce shirk-là. Il l'appelle i'tiqad, il l'appelle tawassul, euh, il l'appelle euh, il l'appelle il y a d'autres noms de ce genre, pour essayer de diminuer de sa gravité, pour essayer de tromper les gens. Mais c'est le shirk au sujet duquel Allah a fait descendre le Coran et que le prophète sallam a combattu les gens à cause de ce, de, ce shirk. Donc il dit, sache que le shirk des gens du, au temps du prophète sallam était moins grave que le shirk des gens d'aujourd'hui, pour deux raisons. Ça c'est quelque chose, qu'on a mentionné déjà, mais le shirk il explique plus en détail, il dit le shirk des gens du temps du prophète sallam, leur shirk à eux était moins grave que le shirk des gens aujourd'hui qui disent la ilaha illallah, parmi certains qui disent la ilaha illallah et qui adorent les gens qui sont dans les tombes et qui, qui leur demandent de l'aide et l'intercession, hein, le chef dit pourquoi c'est plus grave leur shirk C'est parce que le chef dit que les gens du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des gens qui étaient peut-être même avant le, temps du, prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient uniquement le shirk, hein. c'est-à-dire le chef il n'invoquaient les anges et les prophètes et les idoles que lorsqu'ils étaient en sécurité et qu'ils avaient tout qu'est-ce qu'ils avaient besoin, quand ils étaient bien. Hein. Quand tout allait bien, Là, ils invoquaient les idoles. Ils oubliaient Allah. Mais, quand ils avaient des difficultés et des problèmes, là, ils revenaient et ils adoraient uniquement Allah dans leur dua, dans leurs invocations. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans plusieurs versets dans le Coran. Et lorsqu'un mal les touche dans la mer, il, il s'égare, hein, vous oubliez, hein, vous laissez tout ce que vous adorez, excepté, euh, tout ce que vous invoquez, acceptez Allah, acceptez lui. Mais lorsque on vous a sauvé euh, sur la terre ferme, hein, vous êtes revenu sur la terre, vous avez été sain et sauf, là vous vous détournez. Et le chef, euh, et Allah il finit le verset en disant, <coughs> et l'être humain est certes ingrat. Hein. et ça c'est le verset 67 dans Surat al-Isra. Donc, il montre l'exemple que lorsque les gens, ils ont un problème sur la, sur la mer, ils croient qu'ils vont périr, hein, quand il y a une tempête ou il y a des grosses vagues et tout, ils ont peur, et là, ils commencent à invoquer Allah seul. Ils oublient leurs idoles. Puis quand ils reviennent sur la terre ferme, là, ils commençaient, ils retournaient à leur idolâtrie. Et après, ils disent euh, l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça c'est le verset 40 et 41 dans Surah Al-An'am, euh, Allah il dit, dit voyez-vous si le châtiment d'Allah vous arrive, ou bien si l'heure vous arrive, est-ce que vous allez invoquer autre que Allah, si vous êtes véridique Est-ce que c'est autre que Allah que vous allez invoquer, si vous êtes véridique Et l'autre verset, ça dit après, certes, c'est lui seul que vous allez adorer. C'est-à-dire, lorsque vous allez avoir un malheur, ou si un châtiment d'Allah vous tombe dessus, ou si l'heure arrive, c'est Allah seul que vous allez invoquer, pour qu'il vous libère, ou qu'il vous, vous euh, sauve de qu'est-ce que vous avez eu comme malheur, et, euh, et que vous, et vous laissez tomber ce que vous, avez, ce que vous avez associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour, qu'il pour que Allah exauce ce pourquoi vous l'avez invoqué, s'il veut, et vous laissez tomber ce que vous associez avec Allah subhanahu wa ta'ala dans votre doigt. Donc quand il y a un problème, ou quand il y a un châtiment d'Allah qui arrive, ou quand il y a quelque chose, un problème, là vous retournez à Allah, mais quand vous êtes en sécurité, vous retournez à associer d'autres avec lui dans l'adoration. un autre verset dans Surat zumar le verset 8, c'est un peu le même, euh, le même signification. Et lorsque l'être humain est touché par un mal, il invoque son Seigneur euh, en revenant à lui repentant. Puis, quand un bien lui, le touche, ou une grâce d'Allah le touche, il oublie la chose pour laquelle il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala auparavant. Et il donne à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux pour, pour l'égarer du droit chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, dit au Muhammad à ces gens-là, jouissez de votre mécréance un peu, un une courte durée, car vous êtes déjà qui seront dans l'enfer. Hein, tu seras parmi les gens de, du feu. Après, il mentionne un dernier verset dans ce sens-là, dans Surat Luqman, verset 32, qui dit « Et lorsque des vagues hein, énormes, comme des ombres, les recouvrent, ils invoquent Allah en lui voyant un culte exclusif. Hein, quand ils sont dans la mer, encore une fois, ils ont des problèmes, hein, il y a des grosses vagues, « Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh hein, » ils ont des problèmes, il y a des grosses vagues et tout, là ils ont peur, ils invoquent Allah seul. là quand, quand ils sont revenus sur la terre ferme, ils oublient, leur, ils oublient Allah, ils retournent à l'adoration d'autres que lui. Donc, ça c'est le passage qu'on a lu, puis là on va continuer. Il dit, فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غير ويدعون غيره في الرخاء وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم آه، تبين آه، تبين له الفرق بين الشرك أهل زماننا وشرك الأولين ولكن أين من يفهم أين من يفهم يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان donc euh, non. nous on avait lu ça on a lu ça maintenant on est rendu à lire l'autre explication maintenant euh, qu'est-ce que ce dernier passage que je viens de lire ça veut dire quoi ça veut dire celui qui a bien compris une fois que c'est clair que tu as bien compris cette question dont on vient qu'on vient d'expliquer. Ça c'est la première différence, la première différence entre les mouchriquines d'avant et les mouchriquines d'aujourd'hui. D'accord euh, Donc on va commencer à expliquer celle-là, et après on va expliquer la deuxième. Euh, il dit donc, celui qui a bien compris cette question-là, que Allah a clarifié dans son livre, c'est-à-dire que les mouchriquines, les idolâtres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu à son époque, euh, ils invoquaient Allah, ils, invoquaient Dieu, hein, ils invoquaient Allah wa ta'ala. Toutefois, ils associaient d'autres avec Allah, avec Allah dans leurs invocations, dans leurs prières. Donc ils ne voulaient pas juste invoquer Allah subhanahu wa ta'ala seul, Dieu seul. Ils voulaient toujours essayer d'associer d'autres avec Allah dans leurs invocations et dans leur adoration. Il y a des gens qui s'imaginent que les idolâtres au temps du prophète sallam, ils adoraient uniquement les idoles. Et ça c'est faux. Ils adoraient les idoles, mais ils adoraient également Dieu seul, le Créateur. Ils savaient qu'il y avait un Créateur et un maître de toutes choses. Hein. et ils savaient que les statues et les idoles et les, représentations qu'ils avaient fabriquées, ils savaient que c'était pas ces, statues et ces choses-là qui ont créé les cieux et la terre. Hein. parce que, savent parce que c'est eux-mêmes qui les ont fabriquées. Hein? avant, qu'il, avant de l'avoir fabriquée, elle n'existait pas. Donc c'est sûr qu'il sait très bien que ce n'est pas cette statue qui a créé les cieux et la terre. Sauf qu'il prend cette représentation-là, qui représente un homme pieux, ou un prophète, ou un ange, ou un saint, ou un esprit, ou autre chose, et il demande l'intercession de cette représentation-là pour aller à Dieu il le prend comme un, intercesseur ou comme un intermédiaire, et c'est ça l'idolâtrie. C'est ça la base du shirk. C'est ça que tous les messagers de Dieu sont venus pour interdire. Hein c'est ça le plus grand crime et le plus grand péché que quiconque peut commettre dans ce monde. C'est même le premier des commandements de Dieu. Hein que c'est Dieu seul que tu dois adorer et rien d'autre en dehors de lui. Donc, les, gens que le prophète sallam a combattu ils invoquaient Allah, ils invoquaient autre que Allah quand ils étaient bien. Quand tout allait bien, la vie est belle, il n'y a pas de problème, ils invoquent juste Allah. Euh, ils invoquent Allah et les idoles. Quand tout va bien, ils invoquent Allah et ils invoquent leurs idoles. Mais quand ils ont un gros problème, détresse, un grand danger, ils ont peur, de, ils vont périr, hein, comme par exemple, ils sont dans la mer et il y a une grosse tempête, ou bien il y a un volcan qui commence à éclater, ok, qui rentre en éruption, euh, il y a un tremblement de terre, hein, il y a une tornade, gros, gros malheur qui arrive, là, tout d'un coup, ils oublient leurs idoles, et là, ils commencent à appeler Dieu seul. Hein. Donc ça, c'était les mouchriquins au temps du prophète, c'est-à-dire à l'époque du prophète sallallahu alaihi wa sallam, les que le prophète sallallahu alaihi wa sallam appelait à l'islam, appelait à adorer Dieu seul, c'était ça qu'il faisait. Mais les, les d'aujourd'hui, c'est différent. Ils invoquent Allah subhanahu wa quand ça va bien, et euh, c'est-à-dire ils invoquent autre qu'Allah quand ça va bien, et également quand ça va mal, ni les deux. Hein? On va voir l'explication du chef là-dessus. آه، نعم لشيخ الزي لهذا آه، لذا قال آه، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إن الشرك أهل زماننا أعظم من شرك من قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه ثم بين ذلك بما قصه القرآن من صفات أولئك المشركين القدامى إذا كانوا في حال الرخاء أشركوا بالله وأقبلوا على عبادة آلهتهم وقربوا لها النذور وتمسحوا بها في حال الرخاء ولكن إذا ضاقت بهم الأمور ونزلت بهم الكروب لجأوا إلى الله عز وجل تاركين تلك المعبودات كلها وهذا بينه الله في القرآن في قوله الحق فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون هذا حال المشركين القدامى نعم donc le cheikh il explique il dit l'imam le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah il a dit le shirk des gens de notre époque est plus grand que le shirk des gens de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque à lui et il a expliqué la raison de ça avec les versets qu'on a mentionnés dans le Coran qui décrivent la situation et les caractéristiques des mouchriquins du, passé et comment ils étaient autant lorsqu'ils étaient bien, tout allait bien, ils associaient avec Allah et euh, ils adoraient leurs idoles hein, et ils leur offraient euh, des, vœux et des offrandes et toutes sortes de trucs euh, et ils les frottaient, et quand tout allait bien, ils retournaient vers ces idoles-là. Mais quand ils avaient des problèmes et quand ils avaient des difficultés, et lorsqu'ils avaient un malheur, là ils se tournaient vers Allah seul et ils abandonnaient leurs idoles. Et Allah l'a expliqué ça dans le Coran, dans le verset, dans Surat Al-Ankabut, le verset 65. Et lorsqu'ils montent dans un bateau, ils invoquent Allah seul, en lui voit un culte exclusif, Il l'adorent lui seul. Toutefois, quand ils reviennent à la terre ferme, les voilà qu'ils associent d'autres avec Dieu, hein. ils adorent d'autres que Dieu. Donc ça c'est l'état des mushrikines anciens, dans l'ancien temps ou dans le passé. أما حال المشركين المعاصرين في زمان الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وقبله وبعده في معظم العالم الإسلامي إلى يومنا هذا فإنهم يشركون في حال الرخاء وفي حال الشدة فتجدهم في حال الرخاء لا ينسون الولي ومن نسي الولي عيب عليه أي عاب عليه الناس وقالوا له أنت لا تعرف الولي ولا تعرف قدره وحقه إلا إذا نزلت بك شدة فهو يقرب القرابين وإما قرابين حولية أو نصف سنوية وإما على ما تعارفوا عليه وبئس ما تعارفوا عليه وإذا نزل الضر فمن باب أولى لا يلجأون إلى الله عز وجل الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه وإنما يلجؤون ويضربون مئات الأميال بل من مسافات بعيدة لصاحب الولي كل إقليم من الأقاليم فيه من هذه الفتنة ما ملأت أو ملئت من بهم القبور وبقبورهم المساجد Le chef il explique, il dit que en ce qui concerne l'état des mouchriquines actuels, dans le monde actuel, à l'époque du Cheikh Mohammed ben Abdul Wahhab, ainsi que avant et après son époque, dans la plupart des pays musulmans et dans le monde musulman, jusqu'à aujourd'hui, on trouve que les mouchriquins, les idolâtres, lorsqu'ils ont des, quand ils sont dans une situation où tout va bien, et quand ils ont des difficultés, peu importe que ce soit difficulté ou des facilités, peu importe l'état, qu'ils soient bien ou qu'ils soient dans des malheurs, ils n'oublient jamais le saint, hein, d'aller adorer le saint et de prendre le saint comme un intermédiaire ou d'associer euh, le saint avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si quelqu'un d'entre eux oublie le wali, hein, le saint, si un d'entre eux l'oublie, il commence à le blâmer et, et le critiquer hein, et ils lui disent par exemple, euh, les gens vont lui dire, quoi toi tu connais pas le, wali Tu connais juste le wali, quand, tu connais juste la valeur et, euh, le droit du wali lorsque tu as un, un, malheur, hein mais, <laughs> mais quand tout va bien, tu, tu, tu, oublies le wali donc, hein, ils font ça pour le, le, ils disent ça pour le wali mais pas pour Allah subhanahu wa Hein, donc ils offrent au wali des sacrifices et des offrandes, ils vont à la tombe du saint qui est enterré dans sa tombe, ils croient que c'est un homme saint, ils amènent une offrande, ils l'égorgent, ils le sacrifient pour, pour lui, pour une faveur qu'il lui demande, ou quelque chose de ce genre, pour un vœu qu'il lui demande, euh, et ils font ça par exemple une fois par année. Ils disent ah, ça, à chaque année il faut que j'aille sacrifier à la tombe d'un tel saint, telle telle affaire chaque année parce que sinon Hein, peut-être qu'il va m'arriver un malheur, où je vais pas avoir de bénédiction, ou je vais pas avoir ci ou ça. Ou bien ils le font à chaque, à chaque six mois. Hein, c'est pour montrer leur reconnaissance en disant au wali. Et tout ça c'est de l'idolâtrie, c'est du shirk. Hein. Et le shirk il dit, c'est parce qu'ils ont connu ça, c'est là-dessus qu'ils ont grandi, et c'est ça qu'ils ont connu de la religion. Et comme c'est mauvais, qu'est-ce qu'ils ont connu hein, de, euh, Ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est laffaire là qu'est-ce que ces gens-là font. Et lorsque un malheur tombe sur eux, hein, eh ben, au lieu de retourner à Allah subhanahu wa ta'ala, celui que il n'y a pas de, de refuge ni de salut excepté en lui, vers lui, et eh ben, ils se tournent vers les saints et vers les awliya et les hommes pieux. Et ils vont traverser des, des, des, des kilomètres Hein, ils vont traverser des kilomètres et des centaines de kilomètres de distance pour arriver à la tombe d'un tel wali. Des fois, il est enterré peut-être, sa tombe, ils l'ont mis sur euh, le, en haut d'une montagne, ou bien ils l'ont mis euh, quelque part très très très loin dans un endroit éloigné. Et donc, pour arriver là-bas, ils vont faire un long trajet, un long voyage. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, hein, ils commencent à faire leurs rituels et leurs pratiques, liés de shirk. Et le shirk, il dit que dans chaque région, parmi les dans les pays musulmans, et dans chaque ville, dans chaque village, tu trouves qu'il y a un tombe, une tombe avec une mosquée construite par-dessus, hein, où il y a un saint soi-disant qui est enterré, et les gens vont là-bas et l'invoquer et l'adorer et demander des faveurs de cette personne-là. Hein. Et tout ça, c'est, comme on a dit, des formes de shirk, des formes d'idolâtrie. الشيخ dit فإذا فمشركو زماننا زادوا على المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن أولئك يلجؤون إلى الله في حال الشدائد ويتركون أصنامهم ومعبوداتهم في وأوليائهم أما في حال الرخاء فإنهم يشركون أما المشركون في العصر الحديث من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وما بعده يشركون في حال الرخاء ويشركون في حال الشدة لذا قال الشيخ رحمه الله بأن مشرك زماننا أعظم شركا من المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم شيخ البيت دونك donc on peut comprendre que comme on répète encore une fois, les mouchriquins de notre époque, ils ont rajouté encore plus de shirk, hein. leur shirk est plus grave, plus laid, plus égaré, plus loin de l'islam que le shirk du temps des gens du prophète sallam qui, euh, ils disent pourquoi Parce que ceux-là, ils se tournent vers Allah, ils se tournaient vers Allah quand ils avaient des difficultés et ils abandonnaient leurs idoles et ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah et ils, abandonnaient également leurs euh, les hommes pieux. Mais quand ils avaient des situations de, de quand ils étaient dans, le bien, quand ils n'avaient pas de problème, là ils revenaient au shirk et à l'idolâtrie. Mais les mouchtikines d'aujourd'hui, qui disent la ilaha illallah et qui se disent musulmans parfois, hein, eh ben ceux-là, comme le cheikh il dit, depuis de, à l'époque du cheikh Mohammed Abdul Wahhab, et après lui, ils font le shirk lorsque tout va bien, et ils font le shirk quand ça va mal également. Et c'est pour ça que le cheikh a dit que les mouchriquins de notre époque, ils sont, leur shirk est plus grave que le shirk des gens que le prophète sallam a combattu. وهم وهم وقت الشدة يلجئون إلى الله ووقت الرخاء يعبدون تلك الأصنام التي قلدوا فيها الآباء والأجداد وإن كانت يرون أنها إما حجر أو إما شجر وإما خشب وإما أي نوع من أنواع المعبودات الباطلة والآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله دليل على ذلك قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما, فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون أي أنهم يلجأون إلى الله في حال الشدائد بينما مشرك هذا الزمان يلجأون إلى المعبودات في حال الرخاء وفي حال الشدائد donc le cheikh il, il veut expliquer les choses encore plus clairement en répétant encore une fois le point qu'il a mentionné et en expliquant que les gens d'aujourd'hui, lorsque ça va mal, ils se tournent هم وقت الشدة يلجؤون إلى الله وقت الرخاء يعبدون تلك الأصنام donc ça c'est les idoles du temps du prophète sallam, ils adoraient Allah seul quand ça allait mal, et quand ça allait bien, ils adoraient les idoles. Et ils avaient trouvé leurs pères et leurs ancêtres en train de faire ça, donc ils les avaient suivis aveuglément. La plupart des gens, c'est ça leur religion. Suivent ce que leur père et leurs grands-pères et leur arrière-grands-pères faisaient, et ils ont trouvé ces gens-là en train de faire quelque chose, et ils, le, ils disent on les suit sans jamais se poser la question est-ce que ce qu'ils font c'est correct Est-ce que ce qu'ils font c'est en accord avec la révélation Est-ce que ce qu'ils font c'est en accord avec ce que les prophètes a révélé Et donc c'est ça le problème. Dans beaucoup de pays musulmans aujourd'hui, c'est ça, c'est parce que les gens ils suivent des choses que leurs pères et leurs grands-parents ont fait et ont suivi et ils ne retournent jamais voir dans le Coran, ils ne retournent jamais voir dans la Sunna. Est-ce que ça c'est en accord avec la révélation ou non Hein donc c'est ça le problème, d'accord Et donc c'est pour ça le cheikh il dit, euh, il voit que ce qu'ils adorent par exemple des roches, des pierres, des arbres, des morceaux de bois, hein, toutes sortes de choses comme ça, toutes ces formes d'idolâtrie là, des, idoles qu'ils adorent qui sont fausses, comme euh, le cheikh il mentionne le verset, c'est le verset 40 et 41 dans Surat al-An'am, si euh, le, Allah dit au messager, euh, voyez-vous si le châtiment d'Allah arrive sur vous, ou si l'heure du jugement arrive, est-ce que vous allez invoquer autre que Allah si vous êtes véridique Mais Certes, c'est lui seul que vous allez adorer, c'est-à-dire c'est Allah seul que vous allez adorer, pour qu'il pour qu'il vous libère ou pour qu'il vous dégage euh, de, de la chose pour laquelle vous l'avez invoqué, s'il veut et que vous laissez tomber et que vous oubliez ce que vous adoriez en dehors d'Allah et ce que vous associez avec Allah dans votre invocation. C'est-à-dire qu'ils se tourne vers Allah quand tout va mal et euh, tandis que les mouchriquins de notre époque aujourd'hui, ils se tournent vers leurs idoles et vers ce qu'ils adorent en dehors d'Allah quand ça va bien et quand ça va mal également, les deux, les deux pareils, sans distinction. شيخ هو الأمر الثاني من الفوارق التي فارق بها مشرك زماننا المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك كانوا يدعون أناسا مقربين عند الله إما أنبياء وإما أولياء حقيقة وإما ملائكة وهؤلاء الصالحون باتفاق وإما يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية والأشجار والأحجار والأخشاب هذه طاعتها لله تليق بحالها وشأنها خاضعة ومتذللة ومسبحة لله عز وجل كما في قوله الحق وإن من, وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فكل المخلوقات مسبحة لله أي خاضعة لله ومستسلمة لأمره Donc, le chef il dit que le deuxième point qui distingue les idolâtres de, de la période du prophète sallam et les idolâtres, les mouchikines de notre époque aujourd'hui, c'est le, le, fait que les mouchikines de notre époque, euh, les mouchikines de les mouchikines du temps du prophète sallam, ceux-là, ils invoquaient des gens qui étaient réellement rapprochés d'Allah comme des prophètes ou bien des gens qui étaient réellement des gens rapprochés, des gens saints, des gens vertueux, des gens qui étaient euh, qui croyaient en Allah et qui craignaient Allah et sinon ils invoquaient les anges et ça tout le monde en est d'accord pour dire que les anges c'est des créatures qui sont euh, obéissantes à Allah et qui sont vertueuses également ils euh, invoquaient des arbres et des roches et les, les pierres, hein, elles désobéissent pas à Allah et les morceaux de bois non plus, ça c'est des créatures d'Allah qui, par leur création, sont des euh, choses qui sont soumises aux lois d'Allah et donc elles ne sont pas des créatures qui désobéissent à Allah, de même que les arbres et les pierres et les morceaux de bois, toutes ces choses-là que ces gens-là euh, prenaient comme des, choses par lesquelles ils associaient, ils associaient d'autres choses avec Allah, ils associaient ces choses-là avec Allah, il dit, ça c'était des choses qui étaient au moins, on dit que, même si, bon, ils adoraient autre qu'Allah, ils faisaient le shirk, mais ils faisaient le shirk avec ces personnes-là ou ces choses-là, et toutes ces choses-là, c'est des choses qui qui glorifient Allah comme les pierres et les roches et les morceaux de bois, etc comme Allah dit dans le verset 44 dans Surah Al-Isra, il n'y a rien dans la création excepté que qu'elle glorifie la louange d'Allah mais vous ne pouvez pas comprendre leur glorification. D'accord Donc toutes ces créatures-là, elles sont euh, en train de glorifier Allah et donc elles sont soumises et euh, obéissantes aux commandements et aux lois d'Allah Amma mushriku zamanina, toutefois les mushrikins de notre époque ils prennent comme intermédiaires et comme intercesseurs et comme êtres qu'ils adorent en dehors d'Allah des êtres qui ne sont même pas parfois des awliya et à qui on leur a, on a attribué la qualité ou la, la, la caractéristique d'être un wali ou d'être rapproché d'Allah alors qu'en réalité peut-être que ce ne sont même pas des gens qui sont des gens pieux ou des gens vertueux mais on leur a seulement attribué ces qualités-là, sans réellement connaître leur situation réelle et leur vrai état. Le cheikh il explique, il dit أما مشرك زماننا فإنهم يعبدون معبودات يتوجهون إلى الله إلى يتوجهون إلى من يسمونهم بالأولياء ولو كانوا من أفسق الناس ومن شرهم وأخبثهم كما يفعله غلاة الصوفية وكما يفعله من يقلد الصوفية لأن الصوفية تركوا الشريعة وقالوا لهم الحقيقة أما محمد صلى الله عليه وسلم عمة أي عامة الناس لهم الشريعة وهم لهم الحقيقة يعني لا يحتاجون إلى شرع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما زعماؤهم يتلقون الأوامر من الله فيوضات تفيض على قلوبهم هذه دعوة الصوفية التي جرت إلى الوثنية فهؤلاء المشركون مشركو زماننا يطيعون زعماء الصوفية في مثل هذا الشرك وفي دعوة أنهم يعلمون الغيب وأن, وأن بواسطتهم تقضى الحاجات وما شاكل ذلك وهم من أفسق الناس وهذا لا ينكره أحد من الصوفية الذين تركوا شرع الله الكريم وادعوا بأنهم أصحاب حقائق يتلقون الأوامر والتوجيهات من الله رأسا تنزل على زعمائهم وزعمائهم يوجهونهم فهم يدعون علم الغيب ويدعون بأنهم لا حاجة بهم إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء من أكثر الناس وأشدهم خبثا وضلالا وتضليلا Donc ici le cheikh il dit que en ce qui concerne les mouchriquines de notre époque actuelle, ils adorent des choses et ils se dirigent vers des gens qu'ils appellent des awliya alors que ce sont des gens les plus égarés et les plus désobéissants d'Allah subhanahu wa ta'ala et des plus mauvais et des plus corrompus parmi les créatures. Comme la plupart des, euh, des extrémistes parmi les soufis, hein, ils font, lorsqu'ils suivent les soufis, hein, qu'est-ce qu'ils font Ils laissent tomber la charia, c'est-à-dire la révélation, le Coran et la Sunna, ils le mettent de côté. Et qu'est-ce qu'ils font Ils disent, nous on n'a pas besoin de la charia, parce qu'on a haqiqa on a la réalité. Donc la charia, ça c'est pour les gens ordinaires, la Ummah du prophète Muhammad sallam, les gens ordinaires. On a parlé de ça en détail dans notre, nos durous sur le soufisme, hein, la réalité du soufisme, on a clarifié ça. Donc, ça c'est un rappel en même temps, le cheikh il explique qu'il disent, la charia c'est pour les gens musulmans ordinaires, ceux qui ne sont pas avec nous dans notre, dans notre secte ou dans notre groupe. Hein, eux, ils vont se limiter aux règles de la charia, ils vont faire les règles de la prière, le jeûne, qu'est-ce qui est halal, haram, tout ça, ça c'est pour les gens simples. Mais nous, on est des gens qui avons des privilèges, on est particuliers, on est plus rapprochés d'Allah, on a la connaissance de la réalité de l'islam. Et donc, on n'a plus besoin de se limiter à qu'est-ce que Allah a révélé au prophète Mohammed sallam dans le Coran et dans la Sunna. On a dépassé ce stade, hein, c'est ce qu'ils disent. Et donc, ils disent que euh, on n'a pas besoin de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on a nos chefs et nos chouyours, nos représentants, nos awliya, qui reçoivent les commandements directement d'Allah, hein, sans avoir besoin de passer par un intermédiaire comme le prophète pour avoir une révélation. Non, on n'a pas besoin de prophète ou de messager, on a directement des émanations divines qui tombent dans notre cœur et qui nous donnent des connaissances. Hein et ça, c'est une des prétentions des soufis hein, qui a amené beaucoup de gens à tomber dans l'idolâtrie. Hein, parce que ces mouchikines là les mouchikines de notre époque, hein, ils les obéissent, ils obéissent les chefs parmi les soufis hein, et les chouïrs soufis, hein. et ça, c'est, il n'y a pas de doute, une des formes les plus grandes de shirk. Hein. <coughs> ils les obéissent là-dedans, et le chef il dit, ils prétendent qu'ils connaissent l'invisible, ils connaissent, ils le ils peuvent même monter dans, hein, au-dessus des cieux et aller voir dans Allah al qu'est-ce qui est écrit dans la table préservée dans laquelle Allah a écrit la destinée de qu'est-ce qui va se passer jusqu'au temps des, jusqu'au dernier temps. Ils peuvent aller et voir qu'est-ce qui est écrit là-dedans, savoir euh, leur, leur destin et tout. Donc, ça c'est des exemples, ou bien ils prétendent qu'ils reçoivent des révélations des anges, des trucs comme ça, et que, à travers eux, par leur intermédiaire, ils peuvent régler et euh, sauver, euh, les sauver de certains malheurs ou de, des difficultés s'ils les prennent comme des intermédiaires dans leurs demandes hein, et donc des choses de ce genre. Et ça, ça retourne au fait que, comme on l'avait expliqué dans notre cours sur les soufis, hein, qu'ils ont une aqida, une croyance au sujet des soufis, euh, au sujet des shuyur soufis, des awliya, et ils leur attribuent des connaissances, des attributs divines. ils leur donnent des caractéristiques divines. Ils croient qu'ils connaissent l'invisible, ils croient qu'ils sont capables de contrôler qu'est-ce qui se passe dans le monde, hein, et des choses de ce genre. Donc, ça, ça retourne à leur notion de qu'est-ce que c'est un wali. Hein. et donc, c'est pour ça que lorsque les gens dal Sunnah lorsqu'on parle, nous, d'un wali, on parle de tous les musulmans qui ont la foi et qui ont obéi à Allah et qui ont la crainte d'Allah. Hein. C'est pour ça que le verset qu'il mentionne, le verset qu'il mentionne, Allah inna awliya Allah, la alayhim wa hum Oui, c'est vrai. Les awliya d'Allah, les gens qui sont rapprochés d'Allah, ils n'ont nulle crainte et ils ne seront point attristés. Mais ce sont qui ces awliya Qui ils sont Allah il le dit dans la suite de ce verset-là. Il dit, amanu wa donc, pour être un wali, il faut que tu aies l'iman et que tu aies taqwa. Et donc, en réalité, tous les mu'minines, parmi les musulmans, tous les musulmans rentrent dans cette définition de qu'est-ce qu'on appelle un wali. Et bien entendu, plus tu te rapproches d'Allah, et plus tu t'éloignes de ce qu'Allah t'a interdit, et plus que tu te rapproches d'Allah en faisant ce qu'il t'a commandé de faire, ou ce qu'il t'a recommandé de faire, et eh bien plus, plus tu vas être élevé dans ton degré, de rapprochement à Allah subhanahu ta'ala, et plus tu vas être un wali que Allah aime. Hein et donc, c'est dans ce sens-là. Et c'est pour ça que, pour, tandis que pour les soufis, être un wali, c'est pas ça que ça veut dire. C'est une catégorie spéciale d'être humain qui dépasse même les limites de qu'est-ce euh, d'un simple être humain. Yani. Ça rentre même des fois dans des caractéristiques divines comme on a expliqué. Donc, ils prétendent qu'ils connaissent l'invisible et ils prétendent qu'ils reçoivent les ordres et les commandements et les recommandations directement de Dieu hein, et que ils n'ont pas besoin de la charia. Et le chef il dit que ça c'est des gens qui sont les plus mécréants parmi les êtres et qui sont les plus corrompus, les plus égarés et les plus froids dans, dans le fait d'égarer les gens aussi. Et ça, cette chose-là, personne parmi les soufis ne vont le nier. Ils vont pas le nier parce que ça fait partie de, leur, euh, leurs enseignements. Et même si parfois ils peuvent essayer d'utiliser At-Taqiyya, cest hein, c'est-à-dire quand ils rencontrent des gens qui ne sont pas des soufis, ils ne vont pas leur, montrer ou leur dévoiler les détails de leur aqidah ou de leur croyance. Ils le cachent. là, eh la plupart des gens de Béd'ah, ils utilisent la ils vont pas te dire en partant ce qu'ils pensent ou ce qu'ils croient. Ils vont essayer de te rapprocher à eux pour te faire, pour que tu leur fasses confiance. Ils vont te raconter toutes sortes d'affaires. Hein. Puis une fois qu'ils ont gagné ta confiance et qu'ils pensent que ça y est, ils tournent dans le creux de leur main, là ils vont commencer à te jeter un peu de poison, petit par petit, jusqu'à ce que tu deviennes complètement hein, gagné à leur, leur manhaj et leur aqidah parce qu'ils ne peuvent pas arriver directement dire ce qu'ils croient direct. Tout le monde va rejeter qu'est-ce qu'il dit. Si quelqu'un arrive ici, n'importe qui là, avec un gros turban large comme ça, hein, vert, et puis une grosse robe verte avec un tasbih d'un mètre, et puis qu'il dit ici, euh, vous n'avez plus besoin de faire la salat parce que si vous êtes des soufis, vous, avez, vous êtes euh, sauvés de l'enfer, et que vous allez euh, entrer dans le Jannah avec moi, je vais vous mettre sur mon dos, si vous avez des péchés, je vais vous mettre sur mon dos, vous allez rentrer au paradis sans problème. N'importe quelle personne rentre et fait ça, là, personne ne va l'écouter. Hein, tout le monde va faire que c'est un, une égarée totale. Mais ils viennent avec les questions de zikr, et puis le puis l'exemple de l'apparence avec la, la barbe très longue et tout, pour montrer qu'ils ont une apparence de piété et d'adoration. Hein mais après, ils te jettent toutes sortes de petites choubouhates, commencent à t'appeler lentement à gars, jusqu'à ce que tu tombes dans leur bédard et que tu t'égares. Donc, c'est des exemples de taqiyya que ces gens-là utilisent. Et ça, les chiites, ils utilisent ça, les soufis, ils utilisent ça, les khawar, ils utilisent ça, tous les gens, tous les, les ils utilisent ça, tous les gens de ils utilisent ça. Hein, taqiyya. C'est-à-dire, c'est de l'hypocrisie, en fait. Exactement. Il y en a parmi les soufis, c'est une autre, un autre de leurs trucs, qu'est-ce qu'ils font pour prétendre qu'ils n'ont pas besoin de suivre la charia qu'on a dans le Coran ou dans la Sunna. Ils disent, nous on n'a pas besoin de, suivre vos chevaux ou les livres ou qu'est-ce qui est écrit dans le Coran. Le prophète sallam, il vient nous voir directement dans les rêves et il nous dit qu'est-ce qu'on doit faire. Et euh, si c'est des choses par exemple qu'ils font qui sont contraires au Coran et à la Sunna, ils disent non, mais qu'est-ce que vous faites, vous, c'est pas correct. Parce que le prophète sallallahu alayhi sallam, il est venu et il m'a dit que qu'est-ce que vous faites, c'est pas bon. Et donc, moi, je suis, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi sallam m'a dit. Hein? et il y en a qui prétendent non seulement qu'ils le voient en rêve, mais qui prétendent qu'ils le voient en état d'éveil, en plein jour, réveillé, hein, qu'il arrive et qu'il leur parle. Comme certains des chouïrs parmi les soufis, hein, qui ont une tariqa qui est très répandue aujourd'hui, comme Ahmed Tijan, la tariqa tijaniya, c'est ça qu'il prétend. Son livre Jawahir al-Ma'ani, il dit que c'est le prophète sallam qui est venu et qui lui a dicté en plein, en plein éveil. Hein Donc ça c'est des exemples de, de balal. Après le chef de Waliza, قال الشيخ رحمه الله هنا وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس كما يدعو أحمد البدوي ويدعون أصنافا ممن تمرغوا في التصوف مثل الشاذلي والمغريني والدسوقي وغير هؤلاء ممن بعضهم آه، علم من حالهم أو عن حالهم بأنهم من أفسق الناس وبعضهم مجهولون لا يدرى عن حالهم والذين يدعونهم هم الذين يزينون لهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخ... أو الذي لا يعصي, لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون بمن يعتقد, يعتقد فيهم آه، يشاهد يشاهد فسقه وفساده ويشهد, آه، ويشهد به وحقا أن من مات على تلك الحال وقد قامت عليه الحجة فهو من أهل النار ولا شك عندما يشاهد الإنسان رجلا فاسقا فاجرا يدعو إلى الانحلال من دين الله وارتكاب محارم الله وترك فرائض الله ثم يدعي فيه الفضل والقداسة والقدرة على جلب الخير ودفع الدر آه، فهو من أسفه أسفه الناس أو أسفه الخلق Cheikh il explique ici, il dit que c'est pour ça que le Cheikh Mohamed Wahab, il dit que parmi les gens de notre époque, il y a des gens qui, qui invoquent avec Allah des gens qui sont parmi les plus égarés, les plus désobéissants parmi les créatures d'Allah comme ceux qui invoquent Ahmad al-Badawi. Hein, Ahmad al-Badawi s'appelle Ahmad ibn Ali ibn Ibrahim al-Badawi, il est mort en 675 à la ville de Tanta en Égypte et il a une grosse, une grosse euh, mosquée construite sur une tombe là-bas et chaque année il y a environ il des millions, peut-être même 3 millions de personnes qui le visitent, sa tombe, chaque année, et qui lui offrent euh, des, des, sacrifices et des offrandes, hein, et qui vont lui demander des faveurs et des vœux. Donc, ça, c'est un exemple de, euh, de certains parmi ces gens-là. Il est né à Fas au Maroc, puis il est allé en Égypte, puis il est mort là-bas. Hein Donc ça, c'est un exemple d'un d'entre eux que les gens invoquent. Il a Badawi, hein, quand ils ont un malheur, ils l'invoquent. ils, invoquent également d'autres parmi des gens de ce genre a comme euh, par exemple euh, الشاذلي hein, son nom c'est Abul Hassan al Et, et, vous allez voir parfois que euh, ces, soi-disant hommes-là, ils sont, ils, sont morts dans certaines régions du monde, mais on leur fait parfois des, des tombes ou, des tombes honorifiques, c'est-à-dire on sait très bien qu'ils ne sont pas morts à cet endroit-là, mais on leur construit une tombe artificielle pour représenter leur vraie tombe, puis là les gens vont là-bas et ils offrent des euh, adorations à ces endroits-là. Al-Hussein en Égypte, ils disent que ça, il, il, a été tué à Karbala, et ils disent qu'il a une tombe à Karbala, il a une tombe à, en Égypte. Et ils disent que c'est sa tête qui est enterrée en Égypte. Et les gens vont faire des pèlerinages à, cet endroit-là, en Égypte. Euh, également, Abdul Qadir al-Jilan, il a des tombes dans la plupart des pays musulmans. Aussi parce que une des croyances des soufis, hein, c'est que les, les saints, les awliyas, ils peuvent se dédoubler Ah, ah. oui, que, c'est vrai, ils croient que les awliyas, ils peuvent se multiplier en différentes copies d'eux-mêmes, à différents endroits et vivre en même temps. Hein, il y en a un parmi les soufis, hein, on disait dans le cours des soufis, on a lu une des citations il y a un des soufis, ils disent qu'il a fait le khutbah dans 50 villes le même jour, en même temps. Hein ça c'est des choses, ça rentre dans la science-fiction. Hein Donc, Al-Migrini, et il mentionne également ad et donc, également parmi ceux-là, les gens, et, ça c'est parmi les gens les plus égarés, les plus désobéissants dans la Certains, on sait clairement et réellement que ce sont des gens qui sont pervers, qui sont perdus, et d'autres, ils sont inconnus, on ne sait pas rien à leur sujet. Et ceux qui, les, appellent, ils, embellissent leur corruption. Hein. Il y en a parmi eux, par exemple, c'est connu qu'ils faisaient le zina, ils buvaient de l'alcool, ils faisaient même pas la salade, ils vivaient dans les poubelles, des fois dans les hein, dépotoirs et ils mangeaient avec les chiens, et ils prétendaient que ça c'était des hommes pieux, hein, et euh, yani, le chef il dit donc celui qui croit en qui, croit par exemple comme les, les avant au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les chrétiens par exemple qui croient, qui invoquent autre qu'Allah, il fait le shirk avec Isa ou avec un autre homme qui était pieux, salih, euh, ou bien quelque chose qui désobéit pas à Allah, comme un morceau de bois ou une pierre ou une roche, c'est moins grave, c'est c'est pas que c'est moins grave, c'est moins pire, disons, c'est pire, c'est mauvais, c'est grave, c'est chier c'est sauf que par rapport à celui qui invoque un, homme qui est corrompu, qui est pervers, qui est désobéissant à Allah, eh bien, il y a une différence quand même entre les deux. Et ça, c'est ça le deuxième point, en fait. Le premier point, c'est que, euh, le premier point qu'on a mentionné, c'est que, euh, eux, ils faisaient ça, ils invoquaient les, les idoles uniquement quand ça allait bien, quand ça allait mal, ils invoquaient Allah seul, tandis que ceux d'aujourd'hui, ils invoquent quand ça va bien et quand ça va mal. Et le deuxième point, c'est que les premiers, les gens d'avant, ils, faisaient le shirk avec Allah, ils associaient des gens qui sont vraiment des prophètes, des, des hommes pieux ou des anges. Tandis qu'aujourd'hui, des gens, ils associent à Allah des hommes qui sont complètement corrompus hein, et désobéissants, et en dehors de l'islam des fois, parfois, dans leurs croyances. Et des fois, euh, donc, il dit, c'est ça là, le deuxième point, c'est que les gens d'aujourd'hui, leur shirk est plus laid et plus grave, justement parce qu'ils font, ils font, pas cette, ils font cette distinction-là, ou ils ne réalisent pas cette différence-là entre le chef du temps du prophète sallam et le chef d'aujourd'hui. Donc il dit, il dit, celui qui voit un homme qui fait toutes sortes de péchés et de désobéissances, et qui appelle à l'égarement et à sortir de la religion d'Allah ou à faire toutes sortes de péchés et d'abandonner les obligations, hein, puis après il prétend que cet homme-là est un homme pieux et qu'il a la capacité de faire du bien, d'amener un bien ou d'éloigner un mal, et bien celui qui croit ça c'est une des plus euh, stupide parmi les créatures. Il dit والخلاصة نحمد الله تبارك وتعالى في هذه البلاد على العافية من الشرك الأكبر ومن الكفر ونحمد الله على نظافة البلاد من الأضرحة التي هي سبب كل شرك وسبب زوالها يعود فيه الفضل إلى الله الذي بيده ملكوت كل شيء ثم إلى من تسبب من العلماء الأحيار ومن الحكام الصالحين من آل سعود الذين تعاونوا مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من بداية الأمر وبداية الدعوة الإصلاحية وهكذا استمرت دعوتهم آه، جنبا إلى جنب الولاة مع العلماء مبتدئين بتصحيح الاعتقاد محاربين لكل شرك آه، وبدعة وفساد والناس نشأوا على هذا في جميع أقطار هذه البلاد فالحمد لله أولا وأخيرا وآخرا والواجب الثبات على الحق وبيانه للناس ودعوة الناس دائما إلى المدارسة والمذاكرة في فن التوحيد وفن الاعتقاد حتى لا تزل آه، قدم آه، بعد ثبوتها قدم, قدم بعد ثبوتها Il dit pour conclure, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a euh, sauvé ce pays, il parle de l'Arabie saoudite, du shirk majeur et de la mécréance. Alhamdulillah, que ce pays il est propre, il n'y a pas de tombes qui sont euh, glorifiées ou adorées en dehors d'Allah. Et je lisais l'autre jour une fatwa du Cheikh Baz il dit Quel pays aujourd'hui qui appelle au tawhid Dans quel pays aujourd'hui les gens appellent au tawhid et on a, disons, niblé les tombeaux des soi-disant awliya où les gens vont adorer et euh, visiter ces tombes-là pour les invoquer en dehors d'Allah et leur offrir des adorations. Et, donc, y a, le Cheikh il dit, il n'y a, pas vraiment d'autres pays qui font ça, à part l'Arabie Saoudite. Et donc ça c'est à cause de, le Cheikh il dit, ça vient premièrement à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, le, mérite de ça, ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est entre ses mains que toute chose euh, tout le royaume de toute chose est, c'est lui qui a le royaume de, de la, qui possède toute chose entre sa main. Euh, وكل شيء ملكوت كل شيء ثم إلى من تسبب hein? ensuite ceux qui ont été une cause dans le fait que cette chose-là est arrivée c'est-à-dire les ulama et les dirigeants qui ont été pieux parmi les gens de la famille de Muhammad, euh, al-Malik ibn Saoud Mohamed ibn Saoud, qui a, avec l'aide du Cheikh Mohammed bin Wahab, euh, au tout début, il a été capable de, de commencer cette da'wah de réforme pour contrer le shirk qui était répandu à l'époque dans la région, en Arabie, et il a commencé à appeler les gens au tawhid, et à appeler les gens à détruire les tombes, et à les niveler, hein, et à amener les gens euh, à l'application de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et à rejeter toute forme de bid'ah et de corruption dans euh, le pays. Et euh, le cheikh il dit, donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'il nous donne, pour qu'il nous donne, non il dit l'obligation c'est de rester ferme sur la vérité et de la clarifier pour les gens et d'appeler les gens tout le temps à étudier et à se rappeler tout le temps les différents sujets qui ont rapport avec le tawhid et qui ont rapport avec la croyance, l'aqidah, pour pas que notre pied glisse dans ce domaine et pour qu'on reste toujours ferme sur la rapide et sur notre croyance. Et il termine en disant sallallahu wa ala alihi wa et le salut, on envoie le salut sur le prophète sallallahu wa sallam, et sur sa famille et sur ceux qui, ses compagnons et ceux qui l'ont suivi euh, donc ça ça vient terminer euh, le, le dars d'aujourd'hui et puis on continuera la semaine prochaine inshallah euh, avec d'autres shubuhat des mushrikin et la réfutation de ces shubuhat.